Vanuit Ook eeuw. Vanuit Auxerre in de voorlaatste, voorlaatste 23e Vanuit Auxerre in de voorlaatste, dat is de 23 ste eeuw. Vanuit Auxerre in de voorlaatste, Vanuit Auxerre in de voorlaatste, 23 Vanuit dat is de 23e. Vanuit is het voorlaatste Андрюш, Андрюш, я не хочу постріляти. Пригай. Ти що, сука? Ай! Сумчуляку поздравляєш? А? А хто не поздравить, поздравить, поздравить, поздравить, поздравить. Чушка, чушка, чушка, чушка. На роботу, сука, йди, шлюха. Ай, ай, ай, ай. Один уже один уже один. А що ви робите? Як ви робите? Так, душка разний. Ой, ой. А? Поляй! І поїхали на 88. Що буде? Що буде? Що буде? Ну, буде, буде, буде. Так, так, так, так, так. Все, дорогой 30 часть 3, часть 7. Поїхали, забувай. Трубочку. Що, що? Що? Що? Ну давай, давай, давай. Куди тут? Куди тут? Куди тут? Ні, ось сюди говориш і потім передається на столик. О, ну. Що мені потім? А? Потім? А номера вже знають Ауді. Чи да? Все гудить, гудить, гудить, гудить, гудить. Що, сумасшедший? Сумасшедший? Сумасшедший? Сумасшедший? Ти що, психуєш? Що, психуєш? Може, пистолники? Пистолники? Пистолники? Да, да. Хто тебе не запрещає? Не зашифрує, не зашифрує, не зашифрує, не зашифрує, не зашифрує. Я тебе запрещаю, что ли? Ты меня хочешь Алло. Ты дурная, ты что там базарила? Он собі на подарок. Покажи. Ти що семерку дав? Ти що дивився? Зад буде смерка. Ти не знайшов? Нашов по полі. От один в один? Один в один? Реально, реально. Дальше вообще ничего отличается. Но при этом цена в 5 раз дешевле? Ну, ну, а пасы высокие, а пасы высокие, пасы высокие, пасы высокие. Э, AirPods, один в один от оригинала, люкс копия. Кого интересует по охуенной цене, переходите, приходите, заказывать, заказывать по промокоду Борский будет подарок включена. включена, включена, включена, включена. Я за слово говорю. А, ты так а, подъехал, Андрюш? В смысле? смысле? Вася, ты шо? tu в 17 год, блядь, я якийсь там Мерседес, а тут пиздуєш на велику, блядь, на якому ще Ленін до Крупської їзди, блядь, і думаєш, що я всі житті зробив не так. Подивився, блядь, тому тік-току, як там обзор моєї машини чи того крузак, того гелік. Там Мандося купила, Мандося купила, Мерседес. Пизда, короче, финда наебнулся. Да он уже, да он уже разговор. Я не фотографирую, Васильевич, вообще не я. Да он вот здесь, чмешка ж наша. Ну толкай. Ну, Ебать, вот это огонь вообще. Пиздец. Це відео безценне буде просто. Фотографируй, Запиши графіком. Пачка 2-30 нахуй. По депону. Ебанівся. Руслан, в інтернеті по нашому краю можна стріляти. Та я ж кажу, цьому цьому блядь, відео ціни не буде, я за гроші продам нахуй, кохавлю. Диви, єбать, вот це Hyundai лохи, Це, це ж уже другий раз відомка спасає, да, ці Hyundai, раз відомка. Про гроші. Это пиздец, это пиздец, это пиздец. Я ж кажу, я, я, я, я, ж Kardeşim, kardeşim, kardeşim, kardeşim. Yüzaya, yüzaya. Bir, bir, sıfır, yat, yat, yat. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi. Да нет, так, так не будет. Ой, иду, voorlaatste, dat is de 23. Vanuit Auxerre met de voorlaatste, dat is de 23. Vanuit Auxerre met de voorlaatste, dat is de 23. Vanuit Auxerre met de voorlaatste, dat is de 23. Vanuit Auxerre met de voorlaatste, dat is de 23. Vanuit Auxerre met de voorlaatste, dat is de 23 vanuit Hoogserre. En de voorlaatste, dat is de voorlaatste, 23, 23, 23 vanuit Hoogsterre voorwaarts, voorwaarts, voorwaarts, voorwaarts. Met een voorlaatste, voorlaatste, drieënste, vanuit Hoogsterre, met een voorlaatste, dat is de 23. drieënste, vanuit Hoogsterre, met een voorlaatste, dat is de drieënste, drieënste, vanuit Auxerre in het voorlaatste, dat is de 23 Vanuit Auxerre in de voorlaatste, dat is de 23 Vanuit Auxerre in de voorlaatste, dat is de 23 Vanuit Auxerre in de voorlaatste, dat is de 23 Vanuit Auxerre met het voorlaatste, dat is de 23 Pizdarka, Richard, dark, ben je 23 vanuit Ookserre. Het is voorlaatste, voorlaatste, voorlaatste. Vanuit, vanuit Ookserre, het voorlaatste, voorlaatste, Vanuit Ookserre, voorlaatste. Woord, woord, woord, woord, woord. Jullie, jullie, jullie. Goeie, stakkers, stakkers, stakkers. Het is voorlaatste, dat is de 23e vanuit Oogsterre, de voorlaatste, vanuit Oogsterre, de voorlaatste, dat is de 23e editie. Vanuit Oogsterre, de voorlaatste, dat is de 23e editie. Vanuit Oogsterre, de voorlaatste, dat is de 23e editie. Vanuit Oogsterre, de voorlaatste, dat is de 23e editie. Vanuit Oogsterre, de voorlaatste, dat is de 23e editie. Vanuit Oogsterre in de voorlaatste, dat is de 23e Vanuit Oogsterre in de voorlaatste, dat is de 23e Vanuit Oogsterre in de voorlaatste, dat is de 23e Vanuit Oogsterre in de voorlaatste, dat is de 23e Vanuit Oogsterre in de voorlaatste, dat is de 23e Vanuit Oogsterre in de voorlaatste, dat is de 23e Vanuit Hoogserre en de voorlaatste, dat is de 23e. Vanuit Hoogserre en de voorlaatste, dat is de 23e. Vanuit Hoogserre en de voorlaatste, dat is de 23e. Vanuit Hoogserre en de voorlaatste, dat is de 23e. Vanuit Hoogserre en de voorlaatste, dat is de 23e. Vanuit Hoogserre en de voorlaatste, dat is de 23e. Vanuit Hoogserre voorlaatste, dat is de 23e Vanuit Auxerre, en de voorlaatste, dat is de 23e Смешечка наша. Девятка, девятка, да. Даже не заголовся. Привет, пацаны! Привет! О, так пиздец, нахуй. Дивись, ікона пиздець. Пічмежечка наша. Девят, девят, девят, девят. Привет, пацаны! Привет! О, так пиздец. Дивись, дивись, дивись, дивись, дивись, дивись, дивись, дивись, дивись. Да снимай, снимай, снимай, снимай, снимай, снимай. Диви, покоцаний, поцаний, посюм, посюм, посюм, посюм. Єбанута. О, дядь Дима за рулем. Дядь Дім, дай йому Дивись, дивись, дивись, дивись, дивись. Да знімай, знімай, знімай, знімай, знімай, знімай. Диви, диви, диви, диви, диви, ось сюди, ось сюди, ось сюди. Єбан, Get him, get him, get him. on 40 Блядь, моя мова, моя мова, моя мова, моя Блядь, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Что ты, блядь, шумаешь? Да ну, блядь, да ну, блядь, да ну, блядь. Димон, Димон, Димон, Димон, Не, ну, не, ну, не, ну, не, ну, Генна, Генна, Генна, блядь, не слушать, а ну согласен. Ходи ты с Димон, Димон, Димон, Димон, Мне нужно, мне нужно, мне нужно, мне нужно, Давай. А я буду ваших собак из реки вытаскивать. А я буду ваших собак из реки вытаскивать. А я буду ваших собак из реки вытаскивать. Вы Валера, Валера, иди нахуй, ты я же ему дал колес запеть. И, короче, они крут целый день, блядь. Да Ну, догонятся, когда долго осталось знаешь, ты веришь, что ну, нормально. Раз, еще давай, за что еще? И у он на 43 он на рынок пал, а я его все опустила. Пальцы мира, зубы шифером, давай и... Я рву, а я рву, а Оно потом начало рыдать. Разошлись мы по домам. Через несколько дней встречаю, а что будет, нет, ты знаешь, что будет. Его, его начало среди ночи глушить, он начал, к нему сатана нашел. Это НЛО, он начал, начал читать Библию, это все увидела его матушка. Я понял, смотрю, его пробрала, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, это моя работа. И 50 лет не ходить. Лет для меня, для меня, для меня телевизора, идем на коммунальную пиццерию, похавать пиццы, выходим в пиццерии, стоит запига. А я говорю, вот этому я колеса давал. Я говорю, дай вот чип пиво по рецепту надо продавать. Пуля у них еще пизданул свитер у свитер. Ему мой не понравился, а он у них не понравился. А там один из слесарей, Катарпинчик, он молодой, но еще когда ебанули подвал, в подвале было дохуя Паша Катарпинчик. Ебанули подвал, на следующий день сдали это с побега и с руля. Заходим в аптеку, мне надо было что-то купить, я не помню. Стоим больше, очереди, я покупаю, заходит тип в аптеку ты в аптеке, заходит тип, рулю хватает, где ты свитер этот взял? Выходит в аптеке и нас говорит, и вы выходите. Я говорю, пошли, я такой, ну, задержка, ты понял, я понимаю, что мне ничего не предъявит, я говорю, что ты хотел? Вот это у нас, у меня пропал этот свитер, давай, нас обратно, так ко мне таки, что, на мне? это Serre, de это dat is 23e Vanuit Auxerre, de voorlaatste, dat is de 23e eet. Vanuit Auxerre, de voorlaatste, dat is de 23e eet. Vanuit Auxerre, de voorlaatste, dat is de 23e eet. Vanuit Auxerre, de voorlaatste, dat is... Vanuit Auxerre, de voorlaatste, dat is de 23e eet. Vanuit Auxerre, de voorlaatste... Vanuit Auxerre, het voorlaatste, dat het de 23e. Vanuit Auxerre, de voorlaatste, dat het de 23e. Vanuit Auxerre, de voorlaatste, dat is de 24e Vanuit Auxerre, het voorlaatste, dat het de 23e. Vanuit de voorlaatste, dat is de 23e eeuw. Vanuit Auxerre, de voorlaatste, dat is de 23e eeuw. Vanuit Auxerre, de voorlaatste, dat is de 23e etappe. Vanuit Ookserre, de voorlaatste, dat is de 23e etappe. Vanuit Ookserre, de voorlaatste, dat is de 23e Vanuit Ookserre, de voorlaatste, dat is de 23e Vanuit Ookserre, de voorlaatste, dat is de 23e etappe. it is four lives, four lives, four lives, four lives. When I spoke, when I did it, when I did it, four lives, four lives, four lives, four lives. four lives, four I Thank you. Приветик, привела, привела, привела, привела. Это Дим, это Дим, это Дим, это Дим. Подошел, подошел, подошел, продюсирован, диран, Ну тебе, вот тебе, я мне помню, я мне помню, я мне помню, я мне помню, я мне помню, я мне помню, я мне помню, Шутены, шутены, шутены. Тебе на мне 23, шутри, шутри. Алло, приветик, приветик, приветик, приветик, приветик, приветик, приветик. Земля, ты можешь, ты будешь на экипе. Я знаю, ее зовут Дина. Диночка. Алло. Так а что, а как ты смотришь на то, что провести романтический вечер в городе Харькове? Вот, вот парень тот, что который со мной сейчас разговаривал, это вот вот послушай, женщина, послушайте меня. Девушка, послушайте меня. Ваш, ваш, ваш муж сводит моей девушке денег. Вы просто многого не знаете. Он... Меня зовут Саша Александр. Лина, он звонит твоей, он... Он звонит. Послушайте меня, с какой целью он моей девушке звонит. laatste, dat is de 23e eeuw. Vanuit Ooststerre... Ну, короче, что тебе? Приходит ко мне вчера шнырь, ёбаный. Я что ты хотел, родной? Пошли в подвал, а он говорит, пошли в подвал карты играть, ты понял? Я говорю, ну пошли. А он говорит, там какой-то мужик спит. Я говорю, ёбаный рот, а ну пошли, сейчас разберемся. Я же думаю, блядь, бомжара какой-то, ёбаный рот. Прихожу, а там Вовик спит. Я говорю, Вовик, чем дело? В чем дело? Что ты тут делаешь, ебаный ок? А Вовик нахуй нормально. Все, достает полторушку самогона нахуй. Я говорю, Вовик, нормально, все, отдыхай нахуй. Ну мы накатили нахуй по 50. Вова на душу 300 взял, я 50. Пошли, я говорю, ложись, я говорю, на трубу. Вова лег на трубу, мы со шлем карты три партии раздавили. Ой, как уебался нахуй с трубы ебалова в землю. Разбил ебало, ёбаный, ты что, ебанутый, я а ему похуй, его, он как упал, так и лежит, ты понял? Ну мы со шнырем, короче, ушли, все, шнырь домой, говорит, на. Да ну пизду, сука, шакал ты, ёбаный, и шаг. Я пошел тоже домой. Звонит мне Кузьмин через час. Говорит, нахуя сейчас ванделыки буду там, где мы всегда, подходи. Лёж, подхожу нахуй. А, ну иду по дороге, еще не подошел. А он уже на меня, ко мне навстречу идет. Ну что, пузырь взял, я а, а он говорит, взял. Пошли. А мы Вовика перед этим, я э, говорю, пошли я тебя с Вовиком познакомлю, ёбаный рот приходим, а Вовик так и лежит, ты поняла? Ебалом нахуй, вниз нахуй. Ну и давай его нахуй. Как налили ему два стакан самогона и, и сливы. И сливы на коньяке нахуй. laatste, dat is de 23e etappe. Vanuit Auxerre, de voorlaatste, de etappe. Vanuit Auxerre, de voorlaatste, dat is de 23e etappe. Vanuit Auxerre, de voorlaatste, dat is de 23e etappe. Vanuit Auxerre, de voorlaatste, dat is de 23e etappe. Vanuit Auxerre, de voorlaatste, dat is de 23e etappe. Vanuit Auxerre, de voorlaatste, dat is de 23e etappe. Vanuit in de voorlaatste, dat is de 23e etappe. Vanuit in de voorlaatste, dat is de 23e etappe. Vanuit in de voorlaatste, dat is de 23e etappe. Vanuit in het voorlaatste, dat is de 23e etappe. Vanuit in de voorlaatste, dat is de 23e eten. Vanuit in de voorlaatste, dat is de 23e eten. Vanuit in de voorlaatste, dat is de 23e eten. Vanuit in de voorlaatste, dat is de 23e eten. Vanuit Ookserre, het voorlaatste, dat is de 23e eten. Vanuit Ookserre, het voorlaatste, dat is de 23e eten. Vanuit Ookserre, het voorlaatste, dat is de 23e eten. Vanuit Ookserre, het voorlaatste, dat is de 23e eten. Vanuit Ookserre, het voorlaatste, dat is de 23e eten. Vanuit Ookserre, het voorlaatste, dat is de 23e eten. Vanuit Ookserre... de voorlaatste, dat is de 23e heet. Vanuit Oogsterre is het voorlaatste, dat is de 23e heet. Vanuit Oogsterre is het voorlaatste, dat is de 23e heet. Vanuit Oogsterre is het voorlaatste, dat is de 23e heet. Vanuit Oogsterre is het voorlaatste, dat is de 23e